Mi se nalazimo u mjesecu kom? Muharremu. Mjesec u kome se nalazi jedan poseban dan, a to je dan koji se zove Ašura, odnosno deseti dan ovoga mjeseca. Dan koga je postio Resulullah sallallahu alaihi wasallame nakon što je došao u Medinu i vidio židove da ga poste, pa je pitao zbog čega poste taj dan. Pa je rekao, pa su kazali, židovi postimo zato što je uzvišeni Allah u ovome danu izbavio Musa od Firauna. Pa je rekao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja sam preči da postim ovaj dan pa ga je postio alej salatu vesselam i rekao kako došlo od Isu ibn Abbas ako budemo narednu godinu doživjeli postićemo i tasua sa Ašura. Postićemo i deveti dan sa desetim. A međutim, nije Rasulullah sallallahu sallam dočekao narednu godinu. I ispravno je da je ovaj dan postio poslanik sallallahu sallam u Mekke, još prije dolaska u Medinu. Tako došlo kod Buharije u Sahihu da je poslanik sa svem postio ovaj dan još u Mekki. No, pa međutim, pitao je židove po čega ga postaje, pa kažu postimo ga zato što je Allah u tom danu izbavio Musa od Firauna, pa je Rasulullah s.a.v. rekao mi smo preći da ga, mi smo preći Musa od vas. Pa je naredio da se posti taj dan a, i da se uz njega posti, znači i deveti dan i taj post je sunnet jer dana šure iskupljuje od grijeha koju godinu? prošlu godinu od grijeha, dok dan Arefata iskupljuje i prošlu i narednu godinu. Dakle, lijepo je postiti sutra, srijeda, deveti Muharrem i preko sutra, četvrtak, a deseti Muharrem, kada se može spojiti ko je postio, znači četvrtak, a da spoji, znači, ta dva dana posta, imaće inšallah hotela nagradu za oba dva dana posta. Post na dana šure može biti u četiri oblika. Da čovjek posti samo deseti dan, to je prvo. Drugo, da posti dan prije, treće, da posti dan poslije, naravno sa danom šure, tako. I četvrto, da posti dan prije i dan poslije. Znači, na četiri načina islamski učenjaci kada govore o postu dana šure, kažu da se posta šure može posti na ova četiri načina. Da postimo, znači, samostalno dana šure, ili dan prije, ili dan poslije, ili da postimo i dan prije, i dan poslije. Što se tiče samostalnog posta šure, zbog njegove vrijednosti. Što se tiče posta dan prije toga, da se razlikujemo od židova. Kao što se tiče i posti dana poslije toga. Da se znači posti i dan poslije toga. Ko bi postio dan prije Ašure, time bi se razlikovao od koga? Od židova. Od jevrija. I to je, braćo, ovaj, u našoj vjeri je znači propisano da se razlikujemo od drugih. A postom dan jedan poslije dana šure, da li se opet razlikujemo? Opet je razlika. Znači nije taj dan pona osob, nego je opet razlika. Iako nema smetnje da čovjek ovaj posti taj dan samo zasebno, ali je preče da doda još jedan dan prije toga. Da doda dan prije toga. Što se tiče dana posta poslije Ašure, jedan dan poslije Ašure, navodi se u hadisu koga bilježi imam Ahmedu Abbasa da je poslanik s.a.v. rekao postite dan Ašure i razlikujte se od jevreja. Postite dan prije ili dan poslije. Tako je došlo kod imama Ahmeda u njegovom musnedu. No, međutim, ovaj hadis je daif. U njegovom lancu prenoslaca ima Mohamed ibn Abdurrahman ibn Ebi Leila, koji je poznat kao slab prenosilac koji imao slabo pamćenje. A ispravni hadisi ne spominju dan poslije. Ispravni hadis, iako je šeha Ahmed Šakir u svojim opaskama na Musab kazao da ovaj hadis da je dobar, međutim ispravno je da je Mohamed ibn Abdurrahman ibn Bilaila da je, da, da je ravija koji ima slabo pamćenje, pa se njegovi hadisi ne mogu znači uzeti kao validni. Pa dan poslije, dan poslije posta Ašure nema osnove u sunnetu. Pa ko bi postio dana šure i nakon toga da doda dan kasnije da se razlikuje, ne smeta. No međutim, preče je postiti šta? Onako kako je rekao Rasulullah s.a.v. 9. i 10. dan. A post dana nakon toga, znači, ne možemo tretirati sunnetom. Može biti dan da dođe uz to da se razlikujemo, ali sunnet je da se posti 9. i 10. dan. 9. i 10. dan. Neki učenjaci kažu, onaj ko posti dan prije i dan poslije, on je uradio jednu drugu stvar, a to je da je postio tri dana u mjesecu. Da je postio tri dana u mjesecu. Jer je došlo u Adisu koga bileže Buhari i Muslimu. Da je Buhari radijallahu ta'alanu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, Oporučio mi je moj bliski prijatelj Rasulullah sallallahu alejhi ve tri stvari oporučio pa mi je da klanjam dva rekiata duha namaza. I oporučio mi je da postim svakog mjeseca tri dana. I oporučio mi je da klanjam vitr prije spavanja. Znači, ko bi postio ova tri dana, on bi došao sa jednom novom stvari, a to je šta? Post tri dana svakog mjeseca. Je li taj post tri dana svakog mjeseca bijeli dan ili nešto drugo, Allah te ala alam. Preče je kazati da je to nova vrsta posta. Jer jedno pravilo u šarijetu braću kaže hamlul hukmi ale te sis eula min hamlihi ale te kid. Propis koji nije definisan jasno, bolje je sa njim uspostaviti a, novu stvar nego potvrditi postojeću nejasno je. Ono. Kada poslanik sa osrame kaže ko u, u džamiji bude nakon sabaha i zikri do izlaska sunca i klanja dva rekiata, kao da je šta? Kao da je obavio u redu. Ta dva rekiata, jesu to dva rekiata duha namaz? Nije spomenuto, dva rekiata ko klanja. Ta dva rekiata šta su? Hoćemo li kazati da su to dva rekiata duha namaza, pa potvrditi postojeći propis? Nije Ili ćemo kazati da su to dva nova rekiata koja šarijat nije definisao imenice. Kao ništa što nije definisao da je to mesečet. Da je to mesečet nema osnove u šarijatu u smislu imena. Je tako? Nije poslanik nazvao ta dva rekiata da je to mesečet. To nema nigdje. To su nazvali učenjaci. Niti imamo dva rekiata sunenul vudu. To su nazvali učenjaci, da, tim imenom. To nema u, u, hadisima tako. Nego su nazvali da i razlikuju. Dva rekiata, eh, rekiata i šuruku dva rekiata za izlazak su, je to dva rekiata, je li to dva rekiata, misli se na dva rekiata duha, ili je to nova, novi nekakav namaz. Pa je preče ovu lepezu novih namaza i na fila proširiti nego potvrditi šta? Postojeću ako argument nije jasno šta? Potvrdio da se radi o o određenom, znači nije da je rekao poslanik ko, ko sjedi u džami iz ikripa, klanja dva rekata duha nakon izlaska sutra, e, onda bi kazao dva rekata šta duha? Ovdje je rečeno dva rekata, kakva dva rekata? Sto dva rekata duha. Hadisi kažu dva rekiata. Ta dva rekiata su znači posebna dva rekiata i onda se nakon toga može kaži šta? Duha. Pa tako, tako je potvrditi, ov, tako je doći sa novim ili, ili argument usmjeriti na novi propis nešto što nije ovaj bilo, pa je novo je preče nego potvrditi šta? Stari postojeći. Sad jasno. Kažu, ko posti ova, ova tri dana, ko posti tri dana, on je ispoštovao ono što je što se traži od Isebu Horeja jer je post u tri dana. Allahu Teala Alem, može biti onda da tim nijetom čovjek posti, to je opet drugo. U svakom slučaju, lijepo je onome ko može da posti dana šure i dan prije toga. Ako ne, onda dan poste toga. Možda nekom ne odgovara da posti srijedu iz ovog razloga, neka posti petak, nakon toga spojuje ga sa četvrtkom i u tome nema smetnje, a zabrana posta petkom se odnosi samo ako je post znači vezan za taj dan a ne i prije ili poslije njega ovo je bilo nešto ukratko o danu Ašure a mi nastavljamo dalje sa našim predavanjima iz poglavlja ukrasa i odjeće <clears throat> dalje gdje smo stali stali smo kod surma za muškarce. <clears throat> Muškarcu je dozvoljeno da navuče surmu na oči radi poboljšanja vida. Našto ako čovjek osjeća znači da mu je vid ovaj oslabio, to mu je pohvalno da učini. A što se tiče a, surmi najbolja je elismid, Elismid, to je najbolja vrsta, znači, surme koja uteže oči. Kaže poslanik Salo Sarme, najbolja vaša surma koju možete koristiti jeste Elismid, jača vid i pospješuje rad i pospješuje rast kose. Misli se na šta? gdje se surma navlači po, po glavi trpavicama rast laka trpavica pospješuje rast što se tiče surme za kao ukras muškarcu uljepšavanje, vid mu dobar oko sokolovo dobro vidi no, međutim on se radi ukra on se on navuče surmu rad toga da, da se uljepša To nije potvrđeno u sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Znači, radi uljepšavanja, nije potvrđeno u sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Došlo je od Rasulullah, alaihi sallatu wa sallam, da je, da je na desno oko navlačio tri puta sunnu, tri puta na oko. A na lijevo dva puta. Iz ovaj hadis kaže šeha Albani u, svome, u svojim sahihima silsilama da je vjerodostojan. Iako je ovaj hadis slab, šeheh Albani ga pojačava drugim hadisom koga bilježe bu šeheh u svome dijelu Ahlaku Nebi, sallallahu ala rasulillah. Pojačao ga je tim hadisom, no međutim, ovaj, ja kada sam se vratio na original dijelo Ahlaku Nebi od, od Ebu šeha, kad sam našao taj hadis eh, koji se nalazi pod brojem 699, vidio sam da spominje se u hadisu, znači, da je to poslanik sallallahu alejhi ve selleme činio tri puta na jednu i na drugu stranu. A, a ne dva puta, nego tri puta. Tako stoji u znači printanoj verziji, odnosno štampanoj verziji djela Svako nebi. U svakom slučaju, a, čovjek ako je osjeti da ima slabiji vid ili da je malo nevidio i sl. tome, lijepo mu je znači da koristi surmu. Kaže Ibn Usaymin, rahimahullahu ta'ala, što se tiče, kaže, muškarca, kaže, ja sam neopredijeljen, još uvijek, kaže, tu važem. Ovaj, pravi se razlika, kaže, između mladića i starca, jednog mladića koji bi se mogao tako uljepšati pa da bude fitna, i starca koji kada to stavi, jeli, ne bi mu smetalo. Kaže, pa se mladić to zabranjuje, a starcu se dozvoljava, ili starijem, starijem mladiću. Znači, mladi mladići ne mogu, a stariji mladići šta? Mogu. A što se tiče žene, ona može uvijek. Uvijek u svojoj kući i može napolju, znači nema nikve smetnje znači da iziđe napolje ovaj, na, sa surmom na očima ako prekrije svoje lice. A otkrivenog lica ne, to je ljepšavanje. Otkrivenog lica znači ne, da se žena na, na surmu na, na uče na oči da iziđe na ulicu. To je zabranjeno. El hidabu lir ređal. El hidab je bojanje, e, farbanje, često se vrši sa knom. Sa zaferanom je zabranjeno. Zaferan, znate što je zaferan? Jeste vidjeli zaferan? Žuti, onaj prah. Šafran. Tako. Za njim se ono, pišu se često, ako je neko urok ima, pišu se ajeti uroka, pa se stave u vodu, pa on popusti, znači to, pa se to popije. E to je jedan način, metoda je liječenja od uroka. Poslanik je sa osvijem zabranio zafaran muškarcima. Zabranio muškarcima zafaran, kako bilježe Buharija i Muslim. I rekao je Amar ibn Jasir, kako došlo kod Ebu Dauda sa dobrim lancem prenosilaca, e, kaže poslanik sa osvijem, trojici se ne približavaju meleki. Lešini nevjernika, čovjeka koji se namaže sa halukom i džunup dok se ne okupa. I džunup dok se ne okupa. A haluk je miris koji se uzima iz zaferana. On je miris koji znači uzima iz zaferana. Pa je ovo dokaz znači da je to zabranjeno učiniti. Hoće li čovjek mazati, ovdje autor spominje jedno pitanje koje se tiče a, a, arapskog svijeta, puno to ljudi znači koriste, hoće li čovjek a, mazati knom ruke i noge. Od evo vrede se prenosi da je viđen jedan ili je doveden jedan dvopolac poslaniku sallallahu alaihi ve selleme a on ofarbao svoje ruke i noge sa knom. Pa je rekao poslanik šta je ovome? Kaže Allah poslaniče želi da liči na žene. Pa je rekao poslanik sa osvem, otjerajte ga, istjerajte ga u Bekiju. Pa, re, pa su kazao, Allah poslanik, za ga nećemo ubiti. Kaže, inni nuhitu, an katel musallin. Kaže, meni je zabranjeno da ubijam klenjače. Meni je zabranjeno da ubijam klenjače. I ovo bilođi je Budavud sa dobrim ili sa ispravnim lancem prenosilaca. Kaže, Hafez ibn Hajar u svome dijelu Fethul Bari nije dozvoljeno čovjeku da boji svoje noge i ruke sa knom osim kada se liječi, kada je to za liječenje, kada je kada se koristi kao lijek. U protivnom protivnom ne može. Imamo hadis kod Ebu Davuda od Selme, sluškinje poslanikove, sallallahu sallam, kaže, nije niko dolazio poslaniku sallam da bi se požalio na nešto, od, od, da ga boli u glavi, da ne neko postavi se učini hijjamu. A ako bi se poželio da ima bol u nogama, kaže ofarbaji, misli se sa knom, jel? A to je zašta? Za liječenje, kao lijek. Ona žali se od bola u glavi, kaže, eh, teđem, obavi hijjamu. Obavi hijjamu. A ako su noge boljele, kaže, namaži sa knom. Imamo hadis da je Abdurrahman ibn Auf došao kod poslanika, svala sveme, nakon što se oženio, oženio ženu Ensari, koja na njemu tragovi žutila. Pa, kada je pitao poslanik, svala sveme, šta je to, kaže Allah poslanik, ja sam oženio ženu Ensari, To jeste, žene su to puno koriste u to vrijeme. Pa kaže, imam Enneovi, to je ostalo od žene. Je tako? Ostalo od žene, ostalo njemu, znači tragovi na njemu, ostalo prešlo od žene tragovi jer se žene uljepšavale time, znači za prvu noć bračnu, znači uljepšale bi se tim, jel, ovaj, mirisom. Time bi se, znači, to bi koristila kao miris, jer miris žene, kao što ćemo vidjeti, ono što se vidi boja, a nema mirisa. I zato čovjek kada ide sa ženom, kada se namiriše, mora dobro paziti, namiriše odjeću, a su odjeću namiriše, onda hoda uz ženu i dotiče i taj miris pređe sa njega na nju. I onda ona miriše kada ide. Znaš tako je miris jak? To je znači, mora se paziti ruke ako namiriše, pa nju uzme za ruku ili uzme je za odjeću i tako dalje a onda ostaje miris znači na to je toga se treba paziti ako ona to nije namjerno uradano međutim desće se belaja to je znači što ovaj može izaći žena na ulicu na ulicu na mirisan kod Arapa ima običaj da se muškarac prije prve noći vračne tako namože ruke i noge pa je to, to znači zbog toga su oni upozoravali i govorili znači o tom propisu miris. Miris je od sunneta poslanika sa osaname i ono što mu je najdraže na ome svijetu. Je tako? Učinjen je poslaniku sa osaname da mu je miris jedna od najdražih stvari dunjalučki i da je volio je, znači, koristio svoj osaname sa mirise. I govorio je najbolji miris čovjeka je onaj koji nema boju, a ima miris. A najbolji miris žene je onaj koji ima boju, a nema mirisa. U redu. Miris čovjeka nema boje, ali miriše. A miris žene nema mirisa, ali ima šta? Boju. Nazvan je miris zato što znači žena se njime znači ovaj uh, koristi ga, jeli, tako da, da se pokaže miris, ali taj miris ne daje, šta ne daje, boju. I od Ajše radijallahu ta'ala prenosi se da je govorila mirisala sam poslanika sa osrme najljepšim što sam mogla naći od mirisa tako da sam vidjela da se njegova brada i njegova kosa presijavaju od mirisa. A, presijavaju se znači od mirisa. Tako bileže Buharija u Mislimu svojim hadijskim zbirkama. Pa čovjek neće, znači, svoj miris, žena stavlja miris, znači, na lice, muškarac ga neće stavljati na lice, nego ga stavlja, znači, na odjeću, na, ta, znači, tamo gdje, bitno je da miriše, znači, kod muškarca. A žena stavlja tamo gdje se vidi, znači, njen miris ide na lice. Ovo je, naravno, ovaj, ako želi izaći napolje. Tako. Tako. Da, naravno da to pokrije, bez obzira što je, ne može znači ostati miris. Ako u svojoj kući onda može koristiti šta želi za svoga supruga, to nije sporno. Govorimo sad znači kada izlazi napolje, ali tako, ovaj, da se, kako će se mirisati. Jer kaže poslanik sa osvame, ejume, ejume imorojatin, istatarat, fe haređe dala kao min lijeđidu rihaha fehijezanije. Koja god žena se namiriše i iziđe napolje da prođe pored skupine ljudi, da bi osjetili njen miris, ona je nemoralna. I mora se vratiti kući i okupati se kao što se kupa guslom u dženabeta. Kao da je u tome i šare da je šta počinila, Pa dovoljno, ako je stavlja na ruku, dovoljno je tu da opere to i to je nestalo, tako? Ne, mora se okupati od glave do pete. Zašto? Kao da osjeti da je počinila šta? Ne mora. Kao da imala odnos pa se mora kupiti, je tako? Nije to uradljeno, međutim, to je da osjeti šta? Grozotu znači, dijela koga je počinila, a to je da je izišla napolje namirisana. I to se danas može vidjeti dole, kada ljudi kupuju mirise, znači kada dođu hađije, po, žene dođu, pruži jednu ruku, pa pruži drugu, pa okreni lakat, pa okreni drugi lakat, miriš, znači on nju izmiriše svu cijelu, ona kupuje sam svome mužu miris. To se kupuje, znači miris ima, znači oni imaju posebne, znači one, one, papir poseban, znači za pro, probu mirisa, a nikako, znači žena da sada miris na sebe. A najbolji miris je misk, kako je došlo u hadisu poslanika, sam koga bliže muslim. Da je najbolji miris misk. misk. Nije ispravno čovjeku da a, odbije miris. Kada neko želi da ga ponudi, nije ispravno da odbije miris. Kaže poslanik sam sam, kome se ponudi rejhan, neka ga ne vraća. Rejhan je li vrsta miris, neka ga ne vraća, neka ga ne odbija. Kaže, on je lahko ga je, ovaj, lijepo ga je miris, znači ima lijep miris, tako je prijatelj. Međutim, braćo, ponekad ljudi koriste mirise koji insan ne zna kako da ih opiše. Ne zna isto da to nafta ili naftini derivati, benzin, drnč, čime me mirišeš? Jel u redu? Mirisi koji tjeraju i ljude i džine iz džamije. Znači sve otjera. I to mirisi oni što su po pola marke. Znači možeš ih kupiti onu veliku prodaje na onoj ono, ono, tezgi što prodaje, možeš ih kupiti 300 i možeš kupiti za 8 maraka. Naravno, ti, ti se mirisi džabe negdje dijele samo da, da, da, da, da se ljudi kotariš od toga. I onda dođu ljudi, mirišu se i tako ulete u džamiju. I još šta još dođe, ne pitate, nego iza leđa, od ozga preko tvoje glave, bismillah, bismillah, bismillah. Znači, ezije ti i tebe i drugog, i sebe i drugog pored sebe. Miris, braćo, treba biti blag i miris treba biti, znači, prijatar za čovjeka, a ne miris koji će, kada, kada ga insan udahne, ne zna više na, na, na kojoj planeti. I onda još dođeš tamo, uđe, uđeš u državnu nekakvu instituciju i tamo ona sluškinja, službenik nije bitno i ti si ušao, eh, onaj službenik ili službenica, jel? I ti si ušao i namazao se sav i ona mora uhvatiti zrak da odradi tvoje, ti ćeš prvi završiti. Budi siguran, samo da ti se riješe. Ljudi. <laughs> A, zato, braćo, ko ima te mirise, ovaj, neka miriše sam sebe kod kuće. Kada pođe u džamiju, neka, ne, neka ide bez mirisa. Ili se namiriše lijepo, da mirišeš i da drugima nisi težak, ili se nemoj mirisa živio, to ti je bolje. Pa kako nije čovjeka dozvoljeno je zijetiti duhanom, da se čovjek naluftira, ali tako, se napuši i sebe i svoju odiću, i da dođe u smrdljivim čarapama u džamiju, i da se luka najede, tako nije dozvoljeno isto da dođeš ni na mirisom koji tjera ljude van džamiju, ljudi ne mogu to trpiti, ne mogu ostati nikako, znači, ovaj, skoncentrisani, obunava to, jednostavno obunava ljude. To, to vam je, gore na koševu, ako ne budu imali kada oni rekoza, ako ne bilo, to vam je, ti su mirisa, namjesto rekoza. Ja znam, sad tam braćo, da svako ne može kupiti skup miris. Potpuno zavljeno. Ali miris treba da bude lijep. Kup se jedan miris za 20 ili za 50 maraka. U pet godina. Znaš kako ćeš ga koristiti? Samo staviš jednu tačkicu da se skoro ne vidi golim okom tebati, povećalo mikroskop da je vidiš. Malo se stavio i staviš, znači, kada to staviš na ruku, tako lijep miris ima i ostaje dugo i ne zijetiš nikoga i može biti pet godina. Za razliku ovi što ćeš potrošiti stotinu takvih mirisa po marku i mazati i jeziti ti sebe i druge. I nećeš ništa, nećeš ti tu proći ništa jeftinije nego ćeš samo, nego ćeš samo ovaj ezijet, kažem, i sebe i drugim. Tako da čovjek treba da pazi na miris. I da pita drugog kada ga želi miris. A ne da ga namiriše, onda čovjek mora ići tražiti malo negdje onaj razređivač da to skine, da se toga riješi, da se kotariše takvom miris. Ovo nije, braćo, osuda sunneta. Se razumijem. Sunnet je sunnet, miris je miris. Ali mi hoćemo miris a nećemo ono što je suprotno meni su. Ovim smo završili propise odjevanja i ukrasa koji se tič, tiču koga? Muškinja. Koji se tiču muškarca, tako? To smo završili. I sada dolazimo propis odjeće i ukrasa za žene. Odjeća žene pred strancima. Zabranjeno je ženi da se razgoličava pred muškarcima koji nisu mahremi. Koji nisu mahremi. A mahrem je osoba koja je ženi trajno zabranjena za brak. Trajno. Neprivremeno. Ha, neprivremeno. Kada bi ja sada upitao nekoga od vas koje su ti žene zabranjene privremeno za brak hm? svastika dalje samo svastika šta je očeva ne razumijem od oca supruga od oca supruga ne možeš nikada ženiti kada je ona zvede ne možeš ženiti to nema veze Puni, znači puncu, kad razvedeš čerku možeš ženiti puncu. punca je trajno za... I o kojim ženama pričamo? Koje su zabranjene šta? Privremeno za brak. Sve žene koje su sve žene koje su u bračnoj vezi. Baš tako. Sve žene koje su u bračnoj vezi ne može ženiti dok je dok je tajna razvedena, u redu. To je tajna, znači zabrana. To je trajna, znači ona ona to je privremena jer je zabrana. U protivnom bivaju Mahrem je ona osoba sa kojom ne može insan stupiti nikada u brak. Znači, žena ne može sa njim stupiti u bračnu vezu nikada. Ni to može stupiti sa njim, ni to ona sa njim. Znači, poput oca, poput brata, poput sina, poput amiđe, poput dajđe, poput očuha, ne znam, poput pastorka. To su sve osobe e, koje, s kojima ne može... Znači, te osobe imaju poseban propis. Iako određena osoba ne može stupiti s tom osobom u brak zbog zapreke, tamo žena mujna preko brda ne može, ne može šeti u žen zato što ima zapreka, to je šta? Bračna veza sa mujom. Dok je mujo razvede, možeš je ženiti, jel tako? Ali to je, znači, to je privremena, bra, to je zapreka koja se može šta? Otkloniti. No, međutim, ne možeš nikada otkloniti da oženiš ovaj, kćerku svoje sestre. Jel u redu? Ti joj ovaj, dajđa i hoćeš da je oženiš. Ima li kakva način da se ta prepreka otkloni? nema, to je krvna e, ovaj, e, znači, zapreka koja je tu prisutna. Bilo znači da je krvna ili da je po, do, po dojenju, po mlijeku ili da je ovaj, po, po tazbinstvu, to čemu ćemo govoriti šalma tela kad dođemo do poglavlja Nikjaha koji dolazi odmah nakon ovoga poglavlja. Kad završimo poglavlje, e, nekoliko predavanja će biti vezane znači za uh, ukrase iz inete i odjeći vezani znači za, za žene, potom ćemo doći znači u poglavlje Nikjaha inša Allah. Bilježi imam Ahmed kada je došla u Mejma kod poslanika sa ondom da prisegu, dala je prisegu, znači da neće činiti širk, da neće nikoga obožavati mimo Allaha, zaođa znači da neće krasiti, da neće nemrano činiti. Između ostalo kaže Vola te barruđi, te barruđi al džahilijetir, ula i nemoj se razgoličavati kao što se paganke razgoličavale nemoj se razgoličavati kao što se paganke razgoličavale pa je ženi zabranjeno znači da se razgoličava kao što su činile žene u pagansko vrijeme i kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme od isu koga bilježi ima muslim u svom sahihu od Ebu Horeire dvije skupine ljudi džehenemlija nisam ih vidio neću ih vidjeti nikako zbog njihove udaljenosti znači na sudnjem danu ljudi koji će nositi sa sobom a, bičeve kao kravlje repove sa kojima će udarati ljude, znači iz oholosti svoje, znači da udaraju ljude i žene pokrivene, a otkrivene pokrivene, a otkrivene oho, ohole u svome hodu koje izazivaju muškarce ruusuhunne ke esnimetil buht buht El Maile njihove njihove glave će biti kao grblje deve kao, kao, kao deve od, od, od, ili grbe od deva znači imat će pletenice koje će usukati na vrh glave i tako ih ostaviti pa će u tom pogledu biti kao deve neće ući u džennet i neće ostaviti miris dženneta a miris dženneta se ostine udaljenosti toliko i toliko Ovdje poslanik sa osreme je ukazao na jednu skupinu, a to je žene koje su pokrivene, otkrivene. Ona je pokrivena prozirnim ili je pokrivena tjesnim ili je pokrivena kratkim, znači kako god da bilo, to je šerijatski otkrivanje. A, to je šerijatski otkrivanje, a nije pokrivanje, jer nije dovoljno se pokriti samo. Nije dovoljno da žena, znači, ovaj, obuče pantalone, džins i da tako izje, kaže, ja sam se pokrila. Ti se pokrila jezički, a nise pokrila šerijatski. To pokrivanje nije validno. To je otkrivanje. To je otkrivanje. Pa nije svako, dakle, pokrivanje validno šerijatski. Pa vidimo da žene koje izviđu ovakve da će biti, znači, kažnjene a one koji iziđu, koji iziđu, jeli, sa jako malo odjeće, jako skromno obučene, one su sigurno još u žešćoj prijetnji, jel tako? Jer su otkrile više od svoga tijela. Iako to otkrivanje ponekad može biti ovakvo gore nego da, da, da se razgoliti. Na ova moda je, ona moda je, odjeća poput boje kože, tjesna, može biti, znači, više ovaj zavodljiva nego obična odjeća koju koristi. I kaže uzvišen Allah te barake od tala, oli obribne bi humuri hinna ala džuju bi hin. Znači, naređeno je ženama da pokriju ovaj dio ovdje ispod vrata koga su paganke otkrivale. To su paganke otkrivale. Samo taj dio malo ispod vrata su otkrivale. Nisu bile, znači, ni, ni približno to kada bi sada doveli onu jednu paganku što je svaki dan padala na kip, ono kipu na seždu i kada bi ona vidjela današnje žene koje, koje su po porijeklu muslimanke, ona bi otičala pred kipa i opet mu da seždu pala i kazala u smrti me molim te, da ne živim među ovim narodom. <laughs> Ovo muslima, ovo ljudi koji kažu da je da, da slede Muhammeda, tako Muhammed, pa Muhammed je od nas tražio da mi to pokrijemo ispod rada, da se to ne otkriva. I kaže uzvišeni Allah te barake o ta'ala Ja, ejuhan nebi, kulli ezvađike obedantike u nisa'il mu'minin judnine alejhinne min dželabi bihin zalike edna ju'rafne fela ju'dejn wa kan Allahu gafura rahima O vjerovjesniče, reci ženama svojim i čerkama svojim i ženama vjednika neka svoje džilbabe niza se spuste džilbab, znači odjeća koja prekriva ženo tijelo tako će se prepoznavati pa neće napadnute biti, neće napastovane biti. A. I to se dešava zaista. Prođe djevojka, obukla se tako da muškarci gledaju u nju, da privlači, znači njove poglede i da izaziva. I najće na komentare razno razne. Od onih koji njoj gode do onih koji ne gode. tako? A prođe žena pokrivena, niko svaku se okrene i kaže, nema potrebe ovdje, nema šta prigovarati. Ona je svojom pojavom pokazala koja i šta je, tako? Pa žena koja je pokrivena, neće biti alaikum salam neće biti znači uznemiravana i ovo su znači jasni ajeti koji naređuju pokrivanje žene je tako i onda nađete ljude koji obnašaju visoke funkcije u islamskim institucijama i kažu gdje je to u Kur'anu spomenuto pokrivanje. Kažu, gdje je to u Kur'anu spomenuto? Vi kažete pokrivanje žene. Gdje je to u Kur'anu spomenuto pokrivanje? Jeste uzvišeni, Allah braće objavio Kur'an, ali je nekome stavio koprenu na oči da ne vidi ono što je u Kur'anu. Pa prelazi preko ajeta, iako je to spomenuto, iako to piše, i to nema razilaženja među učenjacima, to nikad nije bio spor i predmet razilaženja da li je pokrivanje spomenuto u Kur'anu ili nije spomenuto u Kur'anu. Ja ne govorim o tome što iziđe tamo nekakva predstavnica muslimana u nekoj državi, kraljica nekakva, pa kaže pokrivanje, to je adet. To nije islamski običaj, to je adet. Ja se ne čudim njoj. Od nje nije ništa drugo, od nje nije ništa drugo ni očekivati, al tako. To će ona znati. Odgojila se u Francuskoj, ovaj dogradila se u, u Britaniji, je tako? Otišla na specijalizaciju u Ameriku i onda se vratila, ovaj priča arapski jezik e, zavija kao neko ko je učio dva mjeseca arapski jezik, pa zavija sa njim kada govori na, na engleskom akcentu. Takav ništa drugo ne može ni znati. No, međutim, ti koji obnašaš funkciju u is, instituciji koja ima islamski prefiks, pitaš, a gdje je to u Kur'anu? Ovaj, stoji ajeto pokrivanje. Pa živ bio, Kur'an je objavljen da se čita. Pročitaj Kur'an i naći ćeš na prevod, uzmi ako ne znaš arapski, pročitaj prevod na bilo kom jeziku, naćeš, znači, gdje se spominje pokrivanje. Ulema je obavezna da je žena dužna pokriti cijelo svoje tijelo. Da nije dozvoljeno ženi da ostavi ama baš ništa od svoga tijela, znači otkriveno, sve ga mora pokriti i tu nema razilaženja mislijskog učenja. Svi su složeni na tom, svi su složeni na tom propisu. Osim što se vodi razilaženje po pitanju lica i šaka. A ostali dijelovi tijela moraju biti pokriveni svi. Znači, ostali dijelovi tijela moraju biti pokriveni. Jedan dio učenjaka kaže da je pokrivanje lica obavezno kaže da je pokrivanje lica obavezno. Mi ćemo spomenuti neke argumente koji ukazuju na tu činjenicu i također iz druge strane, samo da vidimo utemeljenost ovoga propisa. To nas najviše znači zanima, a nakon toga rasprava, znači sama šta je prioritet, e, šta je ovaj propis, prioritet nije svakako zna se šta je. No međutim, da li je propis obaveza ili je to sunnet, to ostaje ovaj predmet razilaženja i mi kada bismo, šta god da kažemo, mi nećemo riješiti razilaženje koje je nastalo među islamskim učenjacima, koje datira, znači, od davnih vremena. Oni koji kažu da je pokrivanje lica obavezno, a to je manjinski dio islamskih učenjaka, oni to dokazuju riječima Allaha te barake wa ta'ala o idha se el tum hunne meta'an fes hunne min voraj hijab zalike atharu li kulubikum wa kulubihin a kada od njih nešto budete tražili tražite to iza zastora to je čišće za vaša i njihova srca i ovaj ajit je objavljen povodom majki vjernika poslanik sa osrem kada je, ima povod objave znači ovoga ajeta kada je poslanik sa osrem oženio oženio, oženio Zeynep bintu Đahš. Došli su neki ljudi kod poslanika, sam, on ih je pozvao, pa su sjedili, sjedili, nakon toga su počeli pričati, razgovarati, pa je poslanik, sam, sam je is, ustao. Ustao je poslanik, sallallahu alaihi vseleme, jeli? Ne bili oni ustali. No, međutim, oni su ostali dalje, grupa jedna ostala u nekim predama, ovdje je strojica ostala da sjede. Trojica su ostali dalje da sjede na tom mjestu. Pa je poslanik, sallallahu alaihi ponovo ustao, pa izišao, ne bili oni ustali. A, a, I ovo je, braće, o ovome treba posebno govoriti. Ovo je bila i za sebe. Kada, kada se dolazi u goste i adabi dolaska u goste. Adabi. Do, kako se čovjek ponaša u gostima? Čovjek dođe u goste, ujutru dođe, ima posla, on stanuje inače negdje dole. Ovaj, ne znam, van Sarajeva i dođe, ima tu nekakvog posla i sa sobom povede svoju ženu i ostavi je kod brata ujutru 8 sati ili 7 na doručak i onda dođe po nju 6 sati na večer. Pa on hoda, on ima nekakvih poslova, on je poslovan čovjek, ima po gradu. Ženi zahmet da bude sama kući, dođe onda u goste 12 sati. Braćo, nema gosti u 12 sati. Nema gosti da čovjek dođe u goste nekome 12 sati. Ima nešto što je gostoprimstvo, čovjek što ima pravo kod brata muslimana koji dođe, to je druga stvar. To je čovjek koji najđe e, ovaj, da, da, da odsjedne tu, da, da, da, da se ne pripremi za dalji put. To je druga stvar. Međutim, čovjek dolazi čovjek u goste 12, 15 sati. A, bez ikakvog, znači, bez, bez, bez imalo osjećaja da taj čovjek ima svoju potrebu sa svojom porodicom, da bi sjeo, da bi se odmorio, da je došao umoran sa posla, da bi se istuširao, da bi, da bi ovaj čovjek ne može biti rahat u svojoj kući ako tu ima žena strankija. Je tako? I zato je, braćo, najljepša posjeta između akšama i jacije. Klanjaš akšam u svojoj džami, odeš kod muslimana, postiže i vratiš se na jaciju u svoju džami. Najljepša posjeta. Nisi težak ni njemu, ni sebi. Mi smo jedne prilike, braćo, bili kod jednog šefa sjedli, ušli mi, ovaj, jeli, mi koji dođemo iz Evrope, mi smo ko pustinjaci oni. Dođemo i ono što smo naučili kod sebe, to mi tako, to dole tako sprovodimo. Jedan je naš student došao dole, šeh jedan drži predavanje koji je poznat kao učenjak i napisao stotinu dijela ima napisa, nema koga ne zna na zemlji. Kada je došao predavanje, kaže, možeš ti, možeš ti se namar, kaže, predstavljaj mi, znamo ko si ti. On je došao u, tu u Jordan prije mjesec dana, naučio je kazati da treba neko da mu se predstavi, on sad tražio še da mu se predstavi, predstaviti s nam kosti da mi znamo ko nama govori. Ti si anonimus XY, pao se odnekle s Marsa i pričaš nam, moramo znati ko si da vidimo kakva je ispravnost, pa ću ja tebe ovaj, selektirati onda gdje ti pripadaš. I mi smo sjedli tu oko šeha, tako pričali, postavljamo pitanja u njegovoj džami i on ispod džami ima stan, pa smo bili kod njega. Kad dođeše još dvojica ovaj, od velikih učenika šeha Albanija, uđeše, a mi taman, ono, tako nam nekakav onaj, onaj, ona, ona, ona sreća nas obuzela što su oni došli tu, što ćemo mi sad, da vam mi poskidali jakne, sada da mi počnemo bombardovati i pitanjima, oni popili po kahve ovako jednu šolju malu, ono, nisu sjedli nikako tri minute. Ali eto da kažem pet, to je maksimalno. Mi se samo pripremili da postanemo pitanje. Kad se oni dignuše i odišli. Kaže Allah, te ne gradio svakim dobro. Ja sam došao da postim brata muslimana, vidio ga po salamiju i odišao. To je zijaret onoga ko pazi na svoje vrijeme. A zijaret onoga ko ima vremena na odmet. Ja sjedio 6 sati, ja sjedio 8, ja sjedio 12. Hm, to je za njega isto. Nikakve razlike nema. Naravno, ti, tebi je svejedno kako god da sjedio. Pa je poslanik sa svem bio ovaj našao se u jednoj neugodnoj situaciji, nikako ljudima kazati, pa je sam ustao i sam im ukazuje, no međutim oni su dalje sjedli, dok nisu se digli pa je krenuo, pa kad se je vratio, kaže, Enes, ne znam ga, jesam li ga ja obavijestio ili mu je došla objava. Kaže, pa je ušao jednom nogom, jedna noga bila van, dža, van na polju, a drugom je kročio u sobu i kaže, između mene i sebe je, kaže, ispustio ovako zastor. Tada je naređeno šta? U ida seltu mu hunne metan, fes elu hunne miru olaje hijab. Kada od nešto tražite, neka ima hijab, gotovo je više. Enes, ostali tu gdje jesi. Pa je znači to bio razlog čega? Objave ovoga ajeta. Razlog objave ovoga ajeta. A poslanik se sa osrme stidio, pa je uzvišen Allah ukorio ove ljude. Pa je uzvišen Allah te barak ukorio ove ljude. Kaže, poslanik se stidi, a Allah se ne stidi istine. Znači da je to uzemiravalo poslanika sallallahu alaihi sallam. Dakle, naređeno je ovaj ajet o naredbi pokrivanja, naređeno je ženama poslanika, a žene poslanika sa osim duže da pokriju lice po konsensusu učenjaka. Tu nema razilaženja. Svi kažu da su žene poslanika duže što da pokriju lice. A ovdje su žene poslanika, ja i ne bih kule zvađike o benatike, oni sa il mu'minin judnin, ale i ne min džela bihin, o poslaniće reci, ženama svojim i kćerkama svojim i ženama vjernika neka spuste. Pa su, pa su u jednom kontekstu spomenuti svi, sve te žene u, u, u, kada se radi o čemu? O pokrivanju, je tako? Pa kažu, obuhvata propis isti, propis i jedne, i druge, i treće. Drugi dokaz je Znači, ovo je drugi dokaz, ovaj ajed koga se spomenuo. Šta kaže uzvišeni Allah? O vjerovjesniče, reci, ženama svojim čerkama, svojim ženama vjerika, neka šta? Spuste svoje odjeću i da svoje džilbabe. A žene vje, poslanika bile su duže po konsensusu šta? Da pokriju lica. Onda su šta dužne i ostale kad su spomenuti u tom kontekstu. To je znači zaključivanje i zajedno. Treći dokaz je hadis ibn Mesuda u kome kaže poslanik sa osam al mar'atu aurefe i da haređet istešrefeha šeitan. Žena je avret. Avret Avret je u šarijetu ono što treba pokriti. Pa kada izilje napolje, kaže iz tešrafeha šeitan, a, ovo iz tešrafeha šeitan misli se a, e, da je čovjek uljepšava muškarcima. A, a, e, da, je, da je šeitan, bravo, da je šeitan uljepšava muškarcima. Znači, govori ona je takva, ona je takva, iako možda se ne bi čovjek u osnovini dopala ta žena, no međutim, šeitan je šta? Uljepšao. To je iz tešrafeha šeitan, po nekim tefsirima se ovdje sjedaju na glavu, pa govori ljudima, pogledajte, vidite kako je lijepa, pogledajte ovo, pogledajte ono, jel? A, da je tako uljepša i da njome zavodi ljude, da njome zavodi, da njome zavodi muškarci. Kaže, žena je avret. Avret je ono što treba šta? Pokriti. A nije spomenuto ništa da se izuzima, nego je žena avret. Nego je žena avret. Četvrti dokaz je hadis Ajše i hadisetul ifk kada je došao sa fali blumu Atal, kada je zakasnio pa je našao nju, pa kada nju vidio rekao je inna lillahi wa inna lehi rađiun pa se ona probudila, kaže fehammertu vođhi bi džilbavi kaže pa sam pokrila svoje lice džilbavom pa je džilbav znači stvar koja pokriva šta i lice a ženama je naređeno ovdje prethodno judnine alejhinne min djelabibihin sa svojim džilbabima, neka, neka svoje džilbabe spuste niza se. A džilbab ovdje Ajša, džilbabom je pokrila šta? Lice, pa ukazuje se da je džilbab odjeća koja pokriva šta? I, i lice, cijelo tijelo. Jel. I hadis peti dokaz je, ovo su samo neke od dokaza, ali svakako ima više dokaza, ovaj, no međutim mi smo spomenuti neke od njih. Jeste hadis Esme, Pinto Abi Bekr, kaže, pokrivali smo lica od muškaraca kada smo bile na hađu. Znači na hađu kada je bila, kaže kad najviše muškarci im pokrivali svoja lica. Znači da su žene otkrivale lica, ne bi, ne bi otkrivale, ne bi znači pokrivale pred muškarcima. Druga skupina učenjaka kažu da žena nije duža da pokrije lice. Kažu pokrivanje lica je sunne. To nije obavezno. Kažu da je pokrivanje lica sunne, to nije obavezno. Njihovi dokazi su Ola jubdine zinete hun illa ma zahare minha I ne, neka, neka ne pokazuju ukrase svoje osim onoga što je onako spoljašnje, što je onako pokazano, što se je onako pokazalo. A šta je što se pokazalo? Kažu lice i šake. To je ono što se pokaziva. Je tako? To je došla olakšica. Jer je žene otežanje da nosi nikad i otežanje da nosi znači rukavice i tako dalje. Ako treba nešto da pregleda, kupuje platno, treba da gopi, pa je slično tome. Je li ženi došla olakšica da otkrije šta lice i da otkrije šake. No, međutim, ovdje po pitanju ovoga ajeta imamo i drugih tumačenja. Neko kaže, osim onoga što je spolješnje od učenjaka, kao što je odjeća. To je onako odjeća. Drugi učenjaci kažu da je to surma i da je to a, prsten koji ide po, po, po rukavicama i da je to ovaj da je to narukvica ukrasnije a da ne onda si se na lice i na šake neki kažu onoga što je onako spoljašnje što je onako otkriveno kažu što se otkrije ne njenom voljom. A, neželjeno njenom, znači, ne njenom voljom, otkrilo se nešto tijela i sve što tome. Dalje, hadis Ajše, u kome se kaže da Esma bin Tebi Bek rušila kod poslanika sa osaneme, a na njoj odjeća koja je bila providna. Pa je poslanik sa osaneme rekao, o Esma, okrenuo je poslanik svoj glavu i rekao, kaže, o, je sva žena kada dostigne svoje punoljestvo, od njenog tijela se ne smije vidjeti ništa, osim pa je pokazao na lice i na šake. Osim lice i šake. Kad govorimo o licu i šakama, žena koja otkriva lice i šake, smije otkriti, ako otkriva već lice šake i smatra da to nije obavezno pokrivati, onda lice smije otkriti lice, a ne više od lica. Pa ne smije provući maramu preko ušiju, ili da iza ušiju bude da su uši vide da kaže da bolje čuje to jer uši nisu od lica uši su od glave kako rekao poslanik sa Madis ovaj kaže el uzunani min ras uši pripadaju glavi jel u redu uši pripadaju glavi Ne smije otkriti znači ništa od gore od kose, jer kosa nije lice. Smije otkriti čelo, znači od početka gdje počinje kosa, pa naniže. Ne smije se koša vidjeti, ne smije se kosa vidjeti, pa naniže. Tako da ima ispod mahrame, onu, onu kamtu što nosi, što zaveže, tako što je priljubi u čelo, tako da slučajno ne bi se mahrama digla, pa se ne bi se vidjelo, hajdi bereket, lijepo je to. Dole naniže do vrha brade. I od duha duha. Odavde, znači napred ovako. To je lice, to je definicija lica. Odakle počinje kosa? Do vrha brade. Brado mislimo lice, dio, dio tijela. I od duha, duha. Od duha znači, jel duha? Uho ne, To je definicija lica kod učenjaka četiripravne škole. Hanefijske, malikijske, šafijske, malikijske, mezen, kad govore o definiciji lica, svi kažu da je to lice. Znači, mahrama mora dolaziti na vrh brade, a ovaj dole dio ispod se ne smije vidjeti. Ovaj podbradak dole ispod se ne smije, ispod onje vilce se ne smije vidjeti. Jer to ne pripada licu. To je van lica. Vrat se ne smije vidjeti. To nije lice. To sve ne pripada licu. Tako da se ti dijelovi tijela moraju pokriti. Neko ovaj, postavi pitanje pa kaže, ima li hadis za to? Nema hadisa, ali ima definicija lica. Ti smiješ otkriti lice. Ha, smiješ otkriti lice. Ako ovo dodaš licu, isto kao da je dodao i uho, jel? Tako. Nikve razlike nema. Jer kako uho ne pripada licu, tako ne pripada šta? Ni podbradak licu. Tako ni vrat ne pripada licu, jel tako? Ništa, znači, od toga ne pripada licu. Pa to se mora pokriti. Ovaj hadis, Ajše, od esme, on je najjači, naj, naj nije najjači, ali jeste najjasniji argument da žena nije dužna pokrivati lice. Znači, najjasniji argument je šta da žena nije dužna pokrivati svoje lice. Kada je poslanik rekao žena, o esma, žena kada dosadne pod mjestom, ne smije od njenog tijela da ništa osim, pa je pokazao na lice i šak. No, međutim, ovaj hadis ima mahane u svome lancu prenoslaca. On ima u svome lancu prenoslaca više mahana. Prvo, Njegova mahana, što ovaj hadis od Ajše prenosi Halid ibn Durejk. A Halid ibn Durejk nije doživio Ajše. On je umro prije nje. Znači, lanac prenoslaca je tu prekinut. To je prva mahana. Druga mahana je što njegovom lancu prenoslaca ima Katade ibn Diame Esedusi. A Katade je bio modelis, bio je obmanjivač. A prenosi hadis u formi od. Nije rekao da je čuo, nego u formi od. Pa se to ne može prihvatiti. Dalje, ravija koji prenosi od Katade zove se Sa'id ibn Bešir, on je daif. Naročito kada prenosi od Katade, tada je posebno daif. A, tada je posebna slabost je kad prenosi od Katade. I četvrta slabost je El-Walid ibn Muslim koji je bio mudelis tedlisu tesvije. Bio je, bio je obmanjivač, nešto zove obmanjivanje tesvijom. A to je najgora vrsta obmanjivanja. Najopasnija najgora vrsta obmanjivanja i mora, znači, sve one generacije nakon njega moraju kazati čuo sam. Jer on tamo tu obmanu učini nekom drugom ravi, nije sebi učinio obmanu da kaže od, u smislu da je čuo, a nije čuo od njega, je čuo preko nekoga, koje je taj neko ne zna. Nego učini tamo nekom drugom ravi, za koga ti nikada ne bi taj ravi, a drugi učinio obmanjivanje, no međutim on to uradi, pa na takav način znači dovede u pitanje hadisu. U svakom slučaju ovo su precizne stvari hadijske nauke, da vas ne zamaramo time. Uglavnom, u lanci prenoslaca imaju četiri mahane, to je Hadi ibn Durek, lanac prenoslaca preknut sa Ajšom, imamo Katadu, koji je bio modelis obanjivač, imamo Sejde ibn Bešira, koji je bio daji franško prenosio od Katade, imamo Elvalida ibn Muslima, koji je, znači, bio, koji je bio modelis, isto tako je koji je bio obanjivač. Pa hadis nije vjerodostan, ne može se, ne može se uzeti kao argument. Hadis nije vjerodostan i pojačanja, pojačavanja ovoga hadisa, koje su uzeli neki učenjaci je sporno Allahu Teala Amen Dalje, od dokaza da pokrivanje lica nije obavezno, jest hadis Džabrem na Abdillaha, da je poslanik sa osaname na Bajram se obraćao ženama. Rekao im, kaže, vi ste a, najveće, običite, na, naj, na, najviše žena sam vidio da su stanovnici džahennema, Kaže, zašto Allah poslaniče? Kaže, poslanik, zato kaže što se puno žalite, puno se jadate i zato što, i zato što e, e, negirate a, dobročinstvo koje učini vaš suprot. Jedna je, ovaj, žena izišla, kaže, taj hadis je batil, hadis je laž. Pa hadis kod Buhari kod muslima, kaj je laž. Zašto? Kaže, poslanik sam se dođe na Bajram da kaže, e, Allah primio od vas i od nas, Allah primio naše i vaše ibadete, i uh, inšala htjela da Allah popravi naše vaše stanje. Da, da ohrabri ljude, kaže on, kaže ženama na Bajram, kaže vi ste najveće, najviše za... Poslani se poučava ljude, poučava, poučava umet vjeri, poučava žene da ne zaglave gdje. Jer je to prečinio da laska, i da govori alhamdulillah istal khair istem sahabi ke istem što najbolje nego poslani poučava govori kako da se spasimo džehennema i on je došao da nam ukaže šta nas vodi u džehennema šta nas vodi u džennet i nas pozove džennetu da, da, da, da se klonemo džehennema al tako ne može biti bolje nije mogao bolju stvar te uraditi da kaže ljudima kad se najviše vesele i raduju jeste ali uradite nešto dobro ovaj ovaj jer bićete najviše u džehennemu pa je ustala jedna žena koja je bila tamno putog lica obraza. Pa je kazala, zašto Allah uposlaniče? Pa je rekao zato što u ovoj se verziji kaže zato što puno ovaj puno se jadate i puno poričete dobročinstvo. Pa je ustala žena kakvi je obraza? Tamno puti. Je li imala onda pokriveno lice? Nije mogla mi pokriveno lice ako se vidjelo znači kakvi su obraz. Jedino da je imala jel, otkrivene samo obraze, a drugo pokriveno. To nije kazao nikog učenjak. To nije kazao nikog od islamskih učenjaka. Ovaj hadis bilježi muslimu s ove sahije, one sahije i drugi. Imamo isto tako hadis Ibn Abasa, da je poslanik sa ostavio Fadla Ibn Abasa, da ga je stavio za svojih leđa na hađu dok su bili. Pa je prošao poslanik sa ostavio pored jedne žene, pa je Fadl gledao u nju. Pa je poslanik sam uzeo njegovu bradu i ovako ga okrenuo ga na drugu stranu, da ne gleda. A kaže se u hadisu, bila je lijepa. Kaže se, bila je lijepa. Bila je lijepa, dobro. Je li imala crveno lice? Jeste, kaže, bila je lijepa. Prvo, kako je znao da je lijepa? Ha. Hajde da kažemo, poznao je po glasu, ha. poznao je po glasu, a znao je prije hijjaba da je lijepa. U redu. Zašto da poslanik ukrenuo njegovu glavu? A pa tako. Jer, braćo, problem je, imamo danas, imamo danas, ovdje imamo krajnosti, kad su pitanje hijjaba, spomenut ćemo i na kraju ovaj, kad su pitanje, znači, trebamo argumentima dokazivati, ako argument na nešto ukazuje, trebamo kazati, argument ukazuje na to. On ukazuje na to. E sad, ako se odgovor može odgovoriti na lijep način argument, nije sporno. Ali da se argument, da se obesnažuje ono na što ukazuje, to isto nije ispravno. Treba biti pravedan kada se sagledavaju, znači, argument. Što ne znači da sam ja rekao da dozme otkrit lice, ha? Nego sam rekao šta, da treba biti pravedan kada se Znači, sagledavaju argumenti kada se važu argumenti. Ne treba čovjek da uzme svoju skupinu argumenta i ukuje ih u zvijezde, a argumentima druge skupine potraviš patos. To je neispravno. To nije pravda. To nije pravda koju je suči šerijatom. Kaže Ibn Hazm, ovdje kaže da je pokrivanje žene, da je pokrivanje lica bilo obavezno kada je poslanik rekao toj ženi. Ne bi to prišutao, rekao bi toj ženi, jel? Ovaj, a, znači, boj se Allah, Allah, rob, rob nije pokri lice i tako dalje. I kaže, otkud zna, je li bila lijepa ili je bila ružna, osim ako je, ako je vidio. Kaže Ajša radijallahu ta'ala, kako bilože Buhari i Muslim, žene su pristole sa poslanikom, zalo Allah, sabah namaz. Znači, klanjao sabah namaz, prisao sabah namaz u džami, pa su izlazile i odlazile svojim kućama, ne zna ih niko, od, nije niko mogao poznati od dame. Nije po, niko mogao poznati od dame. Znači, da nije bilo tame, šta? Poznali bi se. To je zaključivanje iz hadisa, zaključivanje. Znači, nije jasan argument, ali je Znači, može poslužiti kao svaka što skupina ima jasne argumente koji su jasni i jači, imaju one koji su manje jasni, pa i uzimaju kao sporedne argumente. Jel u redu? Isto tako, ovaj, a, spominju i skupinu, znači, spominju skupinu a, predaja od Selefa, znači da su žene imale, znači, praksu da otkrivaju lica, kao što su imale praksu i da ih pokrivaju. Ovo smo, braće, naveli samo kao mišljenja. A, mišljenja i argumente. Ima svakako, svaka skupina, ima jači, <clears throat> ima učenjaka koji su to zastupali i uzimali zaključke iz toga i odgovarali. Ovo su skupine odgovarali prvo i na njihove argumente, a i ova prva odgovarala na svaki argument od ove druge skupine. I tu ovaj pokušavaju, znači da je obesnaže da kažu da njima mišljenje ispravno. U svakom slučaju, znači, ovo su dva jaka mišljenja u šerijetu. Dva jaka mišljenja u šerijetu što se tiče pokrivanja i otkrivanja lica. Znači, a imaju dva mišljenja imaju temeljenje u sunnetu. I ko vam kaže da je pokrivanje lica bidat, znajte da je džahil. Taj nikad ništa pročitao u šarijetu nije i taj nikad, nikad, ovaj, nikad nije uzeo ovaj dijelo islamskih učenjaka da pročita koji govore znači o ovoj tematici. To nije kazao niko nikada. Od, islamsko, od, od poslanika sam znam do današnjih dana, niko od uleme, niko od uleme od koje se uzima nije kazao da je pokrivanje lica bidat jedan od je specijalac napisao knjigu da je pokrivanje lica haram. Znači, je pisao cijelu knjigu, sjedio i pisao kako pokrivanje lica. Zašto? Zato kaže što čovjek dođe i opljačka banku, ovaj stavi nikad bi opljačka banku. A ja živio što nisi rekao da je tu kriva vlast koja ne primjenjuje šarijatski zakon. Da si izišao pa ga, pa ga razapeo za primjer da visi kao drugi, je tako? I uradio ono što šarijat nalaže, ne bi niko ne pomislio da stavi nikab na glavu. Je tako? No, međutim, mislim od muškaraca. Tako da ovaj nije problem u šarijatu. Nikab je bio u vrijeme poslanika sam, pa nije bilo pljačke. Zašto? Zato što je praktikovan šarijat. Međutim, ti si namjesto šarijata olegitimio pljačku. Olegitimio si pljačku, je tako? Zato ne, ne smiješ hapsiti ovaj lopov, osim na određeni način. Ako ga hapsiš na mimo zakonski način, onda on se može žaliti i možeš imati belaje. To je to. I znate da ga lopov kad upadne u kuću, ne smiješ ništa primjenjivati. Da, da imaš u kući arsenal oružja, sa dozvolom naravno, sa dozvolom, Ne smiješ koristiti ni, prepa, ni, ni, ni prepasti ga ničije. Može kazati tamo na, u sudnici kad dođe da kaže on je mene prepao, imao pištol flašljivac i isprepadao me i ja i danas imam traume od toga. I onda ti možeš zaglaviti u zatvor. Zato što se lopo, je li niskim, prepao si. Jel, ti si ovaj... Prepao se lopo. A to je zločin. To je zločin. A ono što je on došao da uradi, to ljudi rade, bave se i sotine. Tako. I to je zanimanje haula wala kuvvete illa billah. Dakle, braćo, pokrivanje lica ima utemeljenje u sunnetu. Kao što, to je, i to je jedna krajnost da se pretjeruju tome da se kaže to nema osnove, kao što je druga krajnost da neko kaže otkrivanje lica nema osnove u sunnetu.